het gerou oor Hosea, Jeremia het een klaaglied gemaakt oor Hosea, en tot vandaag toe sing die mans en vrouwen wat sing, klaagliedere oor Hosea. Hulle het gesê die Israëlieten moet dit altijd doen, die liedere is geskryf in die treerliedere boek, die ander dinge wat Hosea gedoen het, die dinge wat hij aangehou het om te doen soos dit geskryf is in die wette van die Heere, die dingen van voorheen en van later, Dit is alles geschreven in die boek van die konings van Israël en Juda.